No quiere tener la funda mía. Tú quisieras ver, quisiera vivir lo que yo vivo todos los días. Cuando yo me desplazo por una tarima, la gente no sabe qué hacer. Cada vez que me invento una rima, parece que droga y lo pongo a hueler. Yo canto perico y pastilla y en lo comercial no se me ve el Tengo dinero tan viejo que en vez de pa'l banco lo llevo al asilo. Saludo a mis falsos pupilos, lo están haciendo bien. Lo tengo viajando y lo tengo contando un par de billetes de pero no se me vire ninguno. Yo espero que no. Yo quería con Gandel y con cantante y el que sigue vivo soy yo. Y si están pegados con gusto los despego. Muchos lo agradecen, me lo dijo Teo. Tengo una caleta, a mi pana, que ya no me importa si otra canción pego. Ustedes están en delay, ey, ya lo borré como un fake. Esto no se compra ni eBay ya en una caja con play. Sigan hablando, yo sigo facturando. Que tantos son los views que piensan que lo estoy comprando. Y no saben lo que me TENÍA que joder. Abría la NEVER y no tenía que comer. Cogí la disciplina y en mi Dios puse la fe. Me dio la bendición y coroné. Ahora venía lo tú. En vez de estar hablando. fama, fama. Menos problemas, no hay drama, drama. Más mujeres tratando de llegar a mi casa antes que me acueste en mi cama. No me hable mierda si ser de mi crew. Si es fácil, pues lo tú. No bebo, pero antes que llegue la disco he comprado más botellas que tú. Yo sé que en las redes lo ves, yo cobro diario y tú cobras el mes. Y sigo tranquilo en la eche mientras tú gastabas invertido frontier. En la casa del Caribe, ya me siento como pibe. Valderrama, yo ya tengo la fama, ahora solo negocio y lana. Un 12 con mis voces y sal de tu casa a nombre de José. Y eso que ni me conoce, llegamos a la disco y no bebo ni roce. Tengo a tu mujer en todas las poses, tú no vales más que mi closet. Me mandé ser la cadena. Fueron como 212. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump sin aquí lo hizo un millón. Mi disco se fue número uno en los Billboard el mismo día que salí de prisión. Y yo soy millonario, pero mi mujer está haciendo más tickets que tú. Y si me matan mañana, que ponga un AK con los kilos en el ataúd. Vestido todo rojo como es full. Las cortas y los palos son todas. Full número uno, los más vistos en YouTube. 50 mil encima como Farru. Certificado por la ría, todo el ticket que yo hago, ustedes nunca lo van a hacer. Y todos estos cabrones le meten cabrón, pero todos se parecen a Noel. Yo tengo un R que dispara tres entre 40 mil pies, estoy chido en el jet. Yo yo yo estos cabrón